Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Mīļie rādījām arī Latviju klausītāji! Ēterā ir šīs sezonas pirmais raidījums dziedāt prieks, un tā kā mēs tiekamies pirmo reizi šajā sezonā septembrī, tad šodien uz raidījumu dziedāt prieks es esmu aicinājusi Rīgas katoļu ģimnāzijas skolniekus kopā ar māsu Mariju Stefanu. Liels prieks, ka jūs varējāt atnākt un piedalīties šajā raidījumā. Un šodien mēs vairāk pastāstīsim par to dziedāšanas prieku, kas valda jūsu skolā. Māsa Marija Stefana, varbūt sāksim ar jums. Kāda ir jūsu loma šī dziedāt prieka veicināšanā? Nu tā, man ir tā laime jau septīto gadu būt mūzikas skolotājai, un uh, mēs dziedam ar bērniem gan uh, svētajā misē, kas mums ir otrdienās, nu jau arī piekdienās, un mūzikas stundās, un arī dažādos pasākumos. Un jūs, bērni, kā jūs izjūtat šo dziedāšanas prieku savā skolā? Kurš grib pastāstīt? Nu, nāc, stāst. Um, nu, mēs vienmēr dzirdam pašos pasākumos, tad vienmēr ir ļoti jautri. Mēs varam aizbraukt uz visām vietām Latvijā. Mēs varam dzirdēt misēs un visādos pasākumos. Tas ir ļoti jautri. Un mums ir ļoti superīgi um, gan mūzikas skolotāji, Viņi nav stingri un viņi nav dusmīgi. Un ir diezgan vieglas arī dziesmas, un arī ļoti interesantas un foršas, un kurš ir viegli iemācīties arī mūsu skolas pirmklasniekiem kā jūs izvēlaties tās dziesmas, kuras jūs dziedāsiet, tās ir no mācību grāmatām vai tomēr kaut kas cits? Nu, dažādi. Tātad mēs arī cenšamies kaut ko dziedāt no mācību grāmatām. Tad arī nu, man ir jūtas tādu misiju, arī iemācīt bērniem tādas uh, ejošās tautas dziesmas, kuras ir jāzina katram latvietim, un nevienmēr viņas ir atrodamas grāmatās. Un tā kā mēs dziedam gan pūta vējiņu, gan bēdu, man lielu bēdu. Un, un tā. Uh, Un, eh, un tad arī es, no, nu, mums ir tā laime, ka mēs esam katoļu gimnāzijā un mēs varam dziedāt dieva godam dziesmas. Un tad, eh, nu, tās es izvēlos eh, sākumā pati, un tad tie galvenie testētāji jau ir bērni. Viņi, viņas tiešām es redzu, kuras viņiem īpaši patīk, un tad tās mums kļūst par tādiem hītiem. Kādas jums ir mīļākās dziesmas, vai varat nosaukt? Dievs ir šeit, par kalniem. Mm. Prieka eļļa. Un arī par kalniem. Jā, Jā par kalniem. Par kalniem. Vai jūs šodien arī dziedāsiet šo dziesmu? Uh, jā, cerēsim. Jā, cerēsim. Es nevaru apsolīt, ka man ir visas dziesmas tā līdzi sagatavotas, bet uh, jā, par kalniem varam nodziedāt, jo kas ir Dievs ir šeit vienkārši, viņiem parasti arī mīļākā dziesma ir tā, ko, kas ir tikko iemācīta, un Dievs ir šeit, ko mēs uh, raidījuma sākumā dziedājām, viņa ir Nu, tikko mēs viņu esam sagatavojuši Terēzītes svētkiem. <laughs> nu, tā, bet labi, mēs varam dziedāt par kalniem. Tā ir tāda, lai piedodiet, tā ir dziesma, kas ir nu, vispār slavēšanas dziesma, kur dzied daudzās draudzēs un konfesijās. jums brīnišķīgi skan, un es redzu šo dziedāšanas prieku jūsu sejās, jūsu acīs. Sakiet, vai jūs muzicējat arī savās ģimenēs? Jā, jā, jā. jā. jā. nelielākoties. Nu, reti. Vai kāds no jums apmeklē arī mūzikas skolu? Jā, es. Jā, es arī. Kādus mūzikas instrumentus jūs spēlējat? Um, ģitāru. Man ir mans balss mūzikas instruments, bet es dziedu klavieres. Es arī mācos eh, klavieres. Tātad klavieres, dziedāšana, ģitāra, kas vēl tiek spēlēts? Tas viss laikam. Viss. Jā. Jā. Jā. Vai jums skolā ir arī um, ansamblis kāds? Nē. Instrumentālais, nē, tur jūs nevarat, ja tā? Nē. Bet tāpat jums ir koris noteikti? Jā, jā, jā. koris. Un eh, kur jūs esat piedalījušies, ar kori esat kaut kur jau? Jā, diezgan daudzās baznīcās. Ļoti daudzās misijās esat piedalījušies priesteriem. Jā, dzirdētas kaut kādās pasākumos. Jā. Un mēs arī šopirmdien brauksim uz uh, semināru. Jā. Un arī dziedāsim. Un būs arī tā kā mazā lūciņa. Redz, cik skaisti. Vai ir palicis kāds notikums, kas tā kā vispilgtāk ir palicis atmiņā, tāds, par ko gribat pastāstīt? Mm. Skolā? Sk labi, skolā, jā. Um. Uh, <sighs> es atceros, ka mums vienreiz bija tā, ka laikam bija mise un mūs uh, uh, eh, TV rādīja, laikam filmēja, kamēr mums notika mise un mēs dziedējām un man Es jūtos ļoti pagodināta, ka es arī piedalīties. Tas bija notikums, kad mums bija Latvijas televīzija, svētdienas misis svinēja, un mēs tiešām salasījāmies bērni. Tiešām atbalsts liels ir no vecāku puses, ka bērnus atved arī ārpus skolas pasākumiem, tiesim, svētdienās ir koncerts vai, vai dievkalpojums, tad, nu, arī šis bija viens no gadījumiem, kad mēs atbraucām uz šo draudzi un dziedājām svētdienas misi, ko rādīja televīzija. Un vai ir arī kādi konkursi bijuši, kur esat piedalījušies, varbūt ar Oi, citiem nē, dziedātājiem? Nē, kursos vēl nē. Laikam, ka nē, es nezinu, man, es laikam esmu tāda bailīga, bet īsti arī kaut kā, nu, ja, ja mums būtu, mums ir vajadzīgs tāds menedžers, mēs smējamies, kas mums uh, piegāda, uh, tā kā palīdzētu organizēt kaut kādus koncertus, jo īstenībā, nu, es tā kā esmu viena pati, nu, kad es ar kaut kādām idejām nāku, un bērni ļoti nu, atbalsta. Nu, tas varētu būt tēvs ievērs. Jā, Helsingfors, jā. jā, bet viņš jau ir braucis mācībām. Uz Ameriku. Jā, viņš tagad ir trīs gadus pie mums neatgriezies. Tā Ivar pieviņ, jo bērniem viņš ļoti pietrūks, bet tā, eh, kāpēc mums tās Ivars ir dārgs, jo viņš mums arī piespēlēja instrumentāli. Nē, viņš arī deva končus. Un končus deva, jā, nu, bet viņš bija arī muzikāli mums tāds pavadītājs arī viņš un palīgs. Viņš parasti pie dziesmām piespēlēja ģitāru, bet tagad jā. Marijas Stefan to dara. Jā, tagad man ir visi instrumenti. <laughs> Jā, būtu jau ļoti jauki. Var, varbūt klausoties šo raidījumu, atsaucās kāds, kas varētu palīdzēt šiem bērniem piedalīties arī dažādos konkursos, ierosināt. Un es zinu, kā Aglonā notiek garīgās mūzikas konkursi tieši arī dziedātājiem, solistiem, vai ne? Nu, laikam uz solistu vēl nē, bet laikam, nu, varbūt kādi lielāki bērni, bet nu, mēs tiešām, mums tas dziedāt prieks ir tāds, kad es smējos, mēs varam kaut rīt koncertu nodziedāt. Mums tā ir. Jā. Jā. Jā. Pateikt, ne, uh, vai... Matemātikas, matemātikas stundā. Matemātikas Vien, stundā. Jā, matemātikas stundā. Mhm. Pateikt, mm. mums, mums divos naktī jābūt aglonā uz koncertu mēs būsim. Jā, viņi tādi vienmēr gatavi. <laughs> Cik daudz dziesmas jūs zinat? Vai jūs tā varat nosaukt tā spontāni? Nē, Nē, Nē. nu, dziesmu. Mums pat tā ir, kad mēs pirmajā klasē iemācāmies dziesmu, tad trešajā klasē vispār jau aizmirsuši. Nezinu, jā, tāpēc jau iznāk vēl jaunu dziesmu un jaunu dziesmu un vēl jaunas dziesmas. Vēl ārpus skolas ir daudz dziesmu. Jā. jā. Vai jūs dziedat arī kādas Marijas Stefanas atcerētās jā. dziesmas? Jā! Daudz godīgi sakot, viņi pat dažas, dažas nezina, ka tās ir manas. <laughs> Jo es viņiem nesaku, nevienu. Kuras ir jūsu jāsaka? Nu, redziet, viņi pat nezina, bet varbūt kādu jūs zinat. Es neatceros, kā viņas sauc. Zinām, bet mēs nezinām, kas tas ir. Es aizmirsu, ieradies un ko mēs vienmēr mūzikas stundās pamanām, ka tur ir jā, arī kur man iesaka. Jā, es bērniem parasti nesaku, ka tā ir mana, bet, piemēram, Dievs ir šeit, ir mana. Eh, viena jaunā, vien no jaunākajām, un, un, un Terēzītei, ko mēs dziedam, arī. Divas skudras ir jūsu? Nē. <laughs> un par jaunu dienu mēs varam, tas arī mums tāds hīts, varam nodziedāt arī mana dziesma. Viņi jā. īstenībā viņi nezina. Es viņiem nesaku. Mums jākopš pirmās klases rulē tā dziesma. Nu tad lai skan! Paldies, paldies par jūsu skanīgo dziedājumu. Māsa Marija Stefana, vai ar jūs rakstat arī vārdus šīm dziesmām? Jā, jā, jā nav, nav man ar citiem vārdiem. Tad visas tās dziesmas jā. ir ar jūsu vārdiem? Wow. Ne, nu, protams, viņi ir pasmēti, ir, ir varbūt kaut kādas dziesmas, nezinu, man, laikam bērniem mēs vēl nedziedām, bet kas ir varbūt no svētiem rakstiem, iedvesmojoties tādi, jā, vai Terēzīte, arī tā dziesma, nu, tur, tur ir mani vārdi, bet ir tās idejas no mazās Terēzītes saliktas, tā kā, nu, pantiņos. Pastāstiet par sevi, par to, kā jūs nonācāt līdz šai sajūtai, ka dziedāšana, muzicēšana, tas ir jums Dieva dots talants. À, nu es ar nu, dziedu jau no trīs gadu vecuma. <laughs> Pateicoties manai mammai, kas vedīja uz puciņiem, manā laikā nebija tik daudz to puciņu, tad uh, bija dziedāšana un dejošana. Un tad bija arī muzikas skola. Un, uh, bet es to mūzikas skolu pabeidzu ar sakostiem zobiem. Māma teica, tu man teiksi paldies. Nu, saku viņai paldies tiešām. Bet laikam, uh, tad, kad es, nu, arī mūzika mani atveda pie Dieva, Un, eh, un tad, kad es sāku jau ar ģitāru muzicēt, tas, nu, tas tāds svētceļojuma instruments, es vienā svētceļojumā arī mācījos 13 gadu vecumā eh, ģitāru. Un, eh, un tad arī sāku spēlēt un sapratu, ka rīktīgi forši ir pavadīt ar ģitāru dziesmas un dziedāt. Bet saistībā ar, ar, ar komponēšanu es sajūtu to vajadzību, kad ir tā kā man uzticēja mācīt mūziku, ka man trūkst to dziesmu Un, un es vienkārši tiešām reāli Dievam lūdzu dāvanu pirms četriem gadiem, lai Dievs man iedod komponēšanas dāvanu. Viņš man iedeva, jo, e, piedodiet, bet tiešām ir tik interesanti, ka es tās, to dziesmu uzrakstu piecās minūtēs. Es tā ātri ir, nu, iedzieju telefonā, lai man neaizmirstās, un tad es tā kā, tā kā pierakstu. Un tad ir tā, ka es pati, es domāju, nē, nu, es pēc tam pati to dziesmu baudu. Un es domāju, šausmas, kāda lepnība. Parasti visi komponisti tā, nu kas tad te tāda maza dziesmiņa? A, ah, man pēc tam izdot to dziesmu lūdzos. Nu tā, un tāpēc es eh, tiešām saku, e, jocīgi ir teikt manas dziesmas, bet es domāju, ka tās ir e, dziesmas e, no Dieva. Jā. Nu tā, es viņam lūdzu, viņš iedeva, un tās ir viņa dziesmas. Tas ir brīnišķīgs talants un tiešām pateicība Dievam, ka viņš ir devis šo talantu un ka var likt lietā šo talantu un dot pārējiem. Mhm. Jā, <laughs> jo es domāju, ka ļoti daudziem ir liels prieks dzirdēt, dzirdēt šīs dziesmas arī rādījumā, arī ēterā, nereiz vien. Es domāju, ka dienā noteikti izskan vismaz pāris dziesmas. Jā, ir. Kas ir <laughs> māsas Marijas Stefanas sarakstītās, jā, sakomponētās. Jā Un šie vārdi ir tiešām mīlestības un sirsnības pilni, un mēs varam baudīt, baudīt šo Dieva dāvanu. Arī jums, bērni, ir dots šis talants, un man ir liels prieks, ka jūs arī to liekat lietā un muzicējat. Kas vēl ir varbūt tās tāds, kāds kurios, kas jums ir noticis dziedāšanā? Ir kaut kas tāds gadījies? lai jums viss vienmēr ļoti gludi notiek vis, visos kora mēģinājumos un, un kora stundās, dziedāšanas stundās. Kā skolotē tik labi sanāk spēlēt klavierus? <laughs> Īstenībā ar tiem bērniem, ja jūs redzētu mūsu mūzikas stundas, viņi ir ļoti brīvi, viņi var uh, staigāt pa klasi, viņi var, viņi var sēdēt, viņi var uh, stāvēt. Viņi parasti nāk, kas vēlās pie klavierēm apkārt, un nu, tad tāds bariņš tā mums notiek tās stundas. Un, e, mēs vienkārši brīvi dziedām, jā, un, un viņiem jāsaka, tiešām tā ir mīļākā stunda. Vismaz viena no. Bet arī matemātika. Nē, nē, nē, nē. Nu, tad pasakiet, kādas jums ir kura mīļākā stundas, bet nevis reizē, bet pa vienam. Tā, tas sāc. Mm, matemātika. <laughs> ah, nē. Man ir matemātika. Uh, man ir uh, mūzika un vizuālā māksla. Man ir uh, gan matemātika, gan mūzika. Man ir mūzika un ticības mācības. Man ir uh, mūzika, laikam arī tad sanāks arī um, vizuālā māksla un um, uh, matemātika. Nē, matemātika. Nē, nē mēs ienīstam matemātiku. Mēs ienīstam matemātiku, mm, bet gan ienīstam. šitā dizains un tehnoloģijas. Es vēl atceros, ka mēs visu, visu laiku pagājušajā gadā sūdzējāmies skolotājiem, mēs negribam uz matemātiku. Mm, man mīļākie priekšmeti ir matemātika un mūzika. Man mūzika, vizuālā māksla un dizains tehnoloģijas. Jā. Man dabas zinības un dizains un tehnoloģijas. Mm, man visticamāk arī dabas zinība un mūzika. Redz, cik daudz talantus mums Dievs ir devis. Katram no mums ir kaut kas savs, un uh, ir forši, ka mēs to varam pielietot, un kas to zina, kas jūs dzīvē katrs būsiet, kādas kalnas gāzīsiet, un kā mūs iepriecināsiet, un kā celsiet Latviju. Tiešām liels prieks par jums un par jūsu šīm spējām, ko jūs varat dot. Varbūt, lai skan vēl kāda dziesma, es domāju, ka Jā, klausītāji ar... Man bērņa nepietos, ja mēs Dievs ir varans nenodziedāsim. Dievs ir varans. Nu, šī arī tāda starptautiska slavēšanas dziesma, tā kā mums ar viņu patīk. patiesi Dievs ir varens Dievs, un kā jau mēs runājām, jā, tad viņš ir devis mums šos talantus, ko mēs varam likt lietā viņa godināšanai, viņa slavēšanai. Kā ir ar dalību svētajās misēs? Vai jūs arī dziedat svētajās misēs? Jā, katru otrdienu obligātā mīsa līdz 5. klasē, un pēc tam ir piedienās. Un mēs, da, mums skolotāji dala klases, piemēram, pirm, otrdienās vienreiz dzied pirmā klase, tad dzied otrā klasa. Un tad, jā, un tad līdz 5. Bet pirmā klase nedzird, sākas no otras. Jā, klases. no nu otras puses jau piemēra nevar nodziedāt. Jā, bet viņi dzied, dzied bet dzied visi, bet pie klavierēm dzied tikai tā viena klase, daži no tās klases. Jā, jā lielie atbalsts. Tikai, tikai mums vēl, ir, mums vēl ir arī projektors. Uh, Un, uh, Tur rāda nu, vārdus, jā, lai rāda vārdus, zin, lai nu, tie, kas nezina, piemēram, vai jauni ir skolā, lai nav tā no apjukums, kāda ir dziesmas mm. vārdas, neko nezinu. Nu, Arī tā, katru zin. otrdienu mēs dziedam salmu un tā klasa, kas dzied pie klavierēm. Tie daži, kas dzied pie klavierēm, vai visi viņi lasa lasiem un dzied salmu. Yep. Tur ir cīņas pie klavierēm, tur ir pilnīgi bērni ceļās agrāk. Uh, lai tiktu, kurš pirmais apsēdīsies, lai tiktu pie <laughs> klavierēm sēdēt un dziedāt. Jā, tas ir interesanti. Un kā jūs sadalat, kurš dziedās psalmu? Um, nu, ja sko, ja, ja vispirms skolotāja nav izvēlējusies tā kā dažus bērnus, tad dzied visa klase. Bet vispirms pajautā, tā kā, kurš grib, jo daži, nu, gandrīz vienmēr dzied visa klase, tikai daži, daži Parasti. negrib. Nu, Parasti. mēs, mums lielākā ir piektā klase, tad mēs nedziedam visu jā. kopā, mēs dziedam. Tur dzied pa divi, jā, pa divi vai pa trīs vai viens tikai. Bet ja nav izlēmums skolotāja, tad, tad, uh, tad, tad mēs... dzied visa klase, bet tā vēl nav bijis ne nu, jā. šogad, ne pagājušajā gadā. Bet līdz līdz trešajai klasei ir tā, ka visa klase dzied, jo nu, ne, mazākiem bērniem ir grūtāk. Jā, viņiem ir grūtāk. Es vēlētos, lai atkal uh, būtu tā, ka visa klase kopā vienkārši daži cilvēki jutās, piemēram, ka, ka, ka es arī gribētu, piemēram, dziedāt psalmu, bet tikai tās meitenes vienmēr dzied psalmu. Jā, jā un mums jā, nav forši klasē. Redzi, kas te atklājās, nu redzi, jā. Noslēp. <laughs> Jā, nu mēs dziedam, tas ir tā, šī ideja, jo vispār psalmu dzied parasti viens cilvēks, vai ne, vai divatā, bet nu mums, lai iemācītos bērni psalma dziedājumu, tad mēs mācam visai klasei, jā. Tāpēc tie maziņie dzied visi. Mm. Un kā ir svētdienās? Vai jūs svētdienās arī apmeklējat kādas baznīcas, kura, kādās draudzēs jūs esat? Mums nav dažreiz. Mums nav laika. Mēs guļam. Citreiz. Es apmeklēju citreiz. Es, es televīzorā. Es gatavojamies pirmdienai. Mēs svētkos dodamies tikai. Mēs smeltējamies Smeltē Baltiku. <laughs> no, nu, es citreiz uzslēdzu televizoru un tur ir, un tad vienkārši, lai viņš tur skan. Jā, skatāmies Smeltē. Nu, uz kurām tie, kas dodas uz baznīcu, uz kurām draudzēm jūs ejat? Kurš kurā draudzē ir pastāstījis? Es eju Agnes Kalnofista draudzē. Jā. Nu, es eju tikai uz šo draudzi. Vēl kādās draudzēs? Jā, Terezīt, kur tu eji? Baz, uz baznīcu. Mm. Stāsti, stāsti. Nu, Terēzīt ir, drīkst teikt, jā? Ja? Terēzīte ir no, viņa no misionāra ģimenē, viņa ir neokatehumenālajā ceļā. Tā. No, spā, no viņa no Spānijas. No Spānijas. Oh, jā. Klases biedrs. Viņa brālis arī. Jā, jā. Rubens. Mēs jau šeit dzīvojam divus gadus Latvijā. Tu ļoti labi runā latviešu valodā, malacis. Nemaz nevar pateikt, ka tu neesi no Latvijas. Brīnišķīgi. Tā pārējiem īstenībā nesenāk laiks, ja svētdien. Jā, mums jā. jā parasti kaut kāda pārnakšņošana gan jau draudzenēm pie draudzenēm. Un tad tiešām bizīgi. Matemātikas mēlēdiem pamaisdien. Jā. Nu, nav parasti. Mēs mājas darbus skatām. Vakarā uzreiz. Jā, vakar. Ne, nav parāds. Jā. Bet ļoti skaisti arī baznīcās, tad, kad ir slavēšanas, dziedāšana, slavēšana un dziedāšana kopā vai tādos tā, tādā slavēšanā jums ir nācies piedalīties vai nē, tad arī nesenāk? Um. Laikam, ka nē. Jā. Jā, mēs tik paši esam slavējuši tā skolā. Tāda pasaules, nu tāda slavēšanas lūkšana tā nē. Un tad varbūt tagad? Jā, varam. <laughs> varbūt mēs nodziedām, tu esi vērtīgs, kā, kā arī veltījumu visiem radio klausītājiem. Tas ir tiešām to saka debesu tēvs vecajā derībā, ka tu esi vērtīgs un dārgs manās acīs. Vai jums ir nācis piedalīties arī kādā svētceļojumā kopā ar vecākiem? Esat mm, bijuši kaut kur? Tikko bija svētceļojums uz Agonu 15. Ah. augustā. Diemžēl nē. Bet... Diemžēl nē. nē. Es biju ceļojumā. <laughs> Jā, var doties arī ceļojumā, arī uz citām valstīm, uz, apmeklēt citas svētvietas. Nav sanācis vēl, ja? Nē. Nu, tad es novēlu jums noteikti gan tepat uz Aglonu aizbraukt, gan arī apmeklēt citas valstis un, un redzēt skaistas, brīnišķīgas vietas. Māsta Marija Stefan, cik daudz jūs svētceļojumos esat piedalījusies? Vai Oi, to vispār daudz, var saskaitīt? Daudz, es, es, es neskaitu, bet nu noteikti kaut kur jau tuvu 20 ir, jā. Es gan, uh, o, nu, īstenībā man tāda arvien, nu tāda, uh, kā atgriešanās arī mm, tā kā at, atpakaļ pie Dieva notika sēceļojumā. Mm, un, nu jā, un arī es pati esmu organizējusi jau kā klosteru māsa no Gulbenes četrus gadus. Un tagad arī kalpoju, nu, kamēr ir iespēja iet, es vienmēr atsaucos uz uzaicinājumu, kā garīgā vadība. Es tad eju pati neorganizēju tā, bet, bet kā garīgā vadība katru gadu ar kādu grupiņu, jā. Un ko jūs varētu ieteikt bērniem, kāpēc ir jādodas svētceļojumā? Manuprāt, svētceļojums ir vislabākais, garīgais, nezinu, tur, tur, tur ir vislabākā atpūta visādā ziņā. Tur ir gan garīgs piedzīvojums, tad kaut kā garīgi varam augt, tas ir fizisks izaicinājums, tas ir izaicinājums, ekskursija reizē, tas ir pārgājiens un eh, drau, draugu iepazīšana jauna. Man liekas, ka tajā sēceļojumā ir viss ietverts, ko mēs tā kā gribam brīvdienās darīt. Un tas ir tādā vienā čupiņā kopā. <laughs> jā, vislabākais atvaļinājuma brīvlai, brīvdienu uh, pavadīšanas veids, jā. Viņi vēl to nezina, jo tie, kas iet vienu reizi sēceļojumā, tie ar šo uh, uh, saslimst, un viņi vairs nevar neiet. Jā, <laughs> viņa grib vēl. <laughs> Jā, tu gribi kaut ko teikt, pastāstīt. Um, kad es esmu kaut kādā citā valstī, kaut kādā ceļojumā, es bieži redzu baznīcu, un es uzreiz eju iekšā, un tad es vienkārši pasaku lūdzu Dievs. Arī skaisti, jā. jā. Un svētceļojuma laikā arī ļoti daudz arī muzicē ejot, vai ne? Mm -hmm. Tas arī tāds ļoti skaists un, un, un un brīnišķīgs piedzīvojums, ko katrs var piedzīvot. Varbūt ir kāds novēlējums citiem bērniem, kas arī varbūt klausās šobrīd šo raidījumu. Ko jūs gribētu viņiem pateikt? Lai viņiem ir svēts ceļojums. lai viņiem labi iet skolā. Jā, lai labas atzīmes. Jā. Un priecīgs atpūšais gads. Dāni, kas ir bērndārzā. Esat labās ar bērniem, bērndārzās. Labas bērnu dārzās. Lai <laughs> labas atzīmes bērni, lai viņi, tī, lai viņi ticē Dievu. Lai viņiem ir labi. Lai būtu dziedāšanas iedvesma. Dziedāt. Lai, lai viņi um, atbalstītu radio Mariju. <laughs> lai viņi klausītos nu, radio. Nu, izvēlas viņu vecāki. Jā. Bet būtu labi arī viņi paši. Jā. Jā. Nu jā. Lai paskats māsas Marijas čaneli. Jā, jā māsām arī kur ir dziesmiņas. Jā, ļoti plaši. Jā, starp citu no šiem bērniem arī daži ir iedziedājuši tās bērnu dziesmiņas manā, jā, YouTube'ā liekam. Es. Mhm. YouTube. YouTube kanālā. Jā, es neesmu tāda baigā internetā pazinēja, bet es sapratu, ka kaut kur ir vismaz dažas, nu, jābūt pieejamā viņām. Uh, Un tad es dažus publicēju YouTube, izveidoju kanālu. Jā. Un kā var atrast šo kanālu? Kas uh, ir Marija Stefana, Marija Stefana, mans Marija vārds. Stefana. Jā. Marija Stefana, Jagome. Jā, un mēs varētu novēlēt arī visiem citiem bērniem tādu pašu dziedāšanas prieku, kā valda jūsu skolā, vai ne? Jā, jā, jā noteikti. Un tie, kas arī iet bērnu dārzā, lai viņiem bērnu dārza dziedāšanas prieks. Jā. Lai, lai mācās jau dzied. tur, jau sajūt šo jā, prieku. Jā, jā. Jā, man tiešām liekas, ka tā ir milzīga laime mums katoļu ģimnāzijā, ka mums tajā mūzikā mēs neesam tā kā piesieti pie tā, ka mums tiešām ir kaut kādām, nu mēs ejam pēc programmas, bet tādā, ka mums nav tāda konkursa dziesmas jādzied, ka mēs tiešām varam dziedāt to, kas mums patīk. Un tāpēc uh, mums tā mūzika visiem patīk. Nu, labi, varbūt ir kaut kāda izņēmuma, bet uh, īstenībā visiem mūzika patīk, uh, Jo man ir ļoti sāpīgi arī no maniem nu, krustbērniem dzirdēt eh, kaut kur citās skolās, kur viņiem mūzika nepatīk. Man liekas, kā var mūzika nepatikt? Un tad liekas, ka darīt visu, lai bērniem būtu šis dziedāšanas prieks. Viņi visi nebūs mūziķi. Viņi pat daudzi nezina, ka viņš šķīvi dzied. Viņi dzied visi. Un, eh, jo bērnam valstiņa kā muskulis, kas uztrenējās. Un tāpēc viņi dzied visi. Man nav tāda izlasīta, ka tikai izlasīta dziedās, bet dzied visi. Nu, jā, īstenībā daži no klases. Ja, kas dzied. Nu, nu tie, kas vienkārši. Viņi vienkārši iet, vienkārši sēž un vai. Jā, viņi vienkārši sēž un neko nedara. Nu, jā, jā pareizi, pareizi meitenēm patīk. Viņi spēlē savus uh, brovo stārs. Visus noslēpums nevajag teikt, tas jā. nu tad uzdziedāsim, uzdziedāsim vēlreiz par prieku visiem. Mana sirds ir dieva dārs. radio rādījumu arī Latviju klausītāji. Tev šodien rādījumā dziedāt prieks, dziedāja. Nosauciet savus vārdus. Hermīna, Estere, Rebeka, Katrīna, Tereze, Anna, Emīlija, Aleksandra, Dārta, Katrīna, Māsa Marija Stefana. Liels prieks, ka jūs atradāt laiku un varējāt šeit ierasties un priecēt mūsu klausītājs ar tik skaistu dziedāšanas prieku, kas ir jūsu sirdīs. Un uh, man vēl tāds jautājums. Um, Otradienās jūs teicāt, ka jūs dziedat svētajā misē. Jā. Vai jā. šo misi var ierasties arī tā kā no malas cilvēka? Jā, jā. jā. tur drīkst ierasties. Jebkurš. Arī, arī policists no malas. Jā, nu, jā nāc vecāki nāk. Nu, mūsu nu, bērni dzied un jā, piedalās. Nu, Cikos parasti ir šī mise? Astoņos desmit. 8.10 no rīta. Tātad, klausītāji, ja tu vēlies dzirdēt šos bērnus klātienē, šeit Rīgā, Svētās Terēzes draudzē. Jā. jā, tad dodies otrdienas rītā 8.10 uz svēto misi. O jā, ar vāciešu ielāsēšu. Jā, un mēs ļoti sveicinām visus bērnus, kuri arī gribēja nākt, bet uh, mēs vienkārši sapratām, ka mēs nevaram tāds bars nākt, uh, Vai ne? Mēs visi sveicinām visus mūsu klases biedrus un pārējos. Man šķiet, būtu forši klases biedri klausītās mūsu. Jā, bet viņiem teikt jāskatās filmu. Bet viņi varēs dzirdēt šo raidījumu. Jā, Jā. Jā klausītāji, tad ar jums šodien kopā bijām mēs šī raidījuma dalībnieki, kuru vārdus jūs tikko dzirdējāt. Paldies, māsa Marija Stefana. Un ar jums biju kopā arī šī raidījuma vadītāja Rita Steinberga. Un varbūt raidījuma izskaņā vēl ir kāda dziesma, ko varam veltīt mūsu klausītājiem. Nu, tad par no māla. Yes.